pitanje koje dolazi iz Slovenije vezano za jednu strukturu, grupaciju koja je označena terminom Sufije nekada i Sufije danas i da li je dozvoljno ići u tekije. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Kad je u pitanju sufizam i sve ono što je vezano za poimanje vjere kod Sufija, to su različiti pravci, tako da svaki pravac ima nešto zasebno što je svojstveno njemu ali ono što je treba da znamo jeste da sve ono što je prisutno kod određenih pravaca a nije bilo u praksi prvih generacija ashaba ridvanullahi ta'alihim se jeste upravo novotarija i bid'at tako da nije ispravno da bilo što u din od ibadeta, od propisa vjere neko donosi a to nije bilo u praksi prvih generacija jer na takav način usmjeravamo krećemo pravcem kojim nisu išle prve generacije i na takav način znači, činimo nešto što nije bila praksa Muhammeda alaihi salatu wasalam. A svaki bidat je novotarija je zabranjeno u islamu i zato ono, ono što nema sumnje jeste da eh, sufizam u prvim korijenima ili negdje, da su, znači svaki pravac nije isti, neki su dolako zalutali, neki više, neki manje, ali u osnovi, znači, nemamo eh, pravo da pravimo tekije i da se odvajamo od mesčida kao za bogomolje koje kojima posebno određene ibadete i zikrove činimo, što nije bila praksa prve generacija i zato svi ti načini koji su prošireni ovdje ili ondje u Turskoj, upravo nemaju utemeljenje kod prvih generacija i zato je mesčid mjesto za ibadet određeno gdje trebaju svi muslimani da se okupljaju, a ne u tekijama.